yohanna simore sappo e jeeɗiɗi caggal nde yeeso haali ɗum hoyni asaman o wi baaba waktu o yonti mawnin ɓi'e bele ɓiya ina mawnin ma kañumne ngati a rokkimo baawde e dow yimɓe fof ngam rokkude ɓe dokkuɗamo ɓe fof ngurdam haa abada woni ngurdam haa abada ko ɓe ganduma an allah gongore e gonga goto o wondude e yeesu almasihu mo nelɗa o mi mawninima e aduna he ngati mi timmini golle ma ɗe ndesnuɗami ɗe joni noon an baba mawninam e sara ma hono no mawninirɗami e sara ma hade aduna o wodde ni mi feññini indema e nder yimɓe ɓe ceernduɗa e aduna dokkuɗami ɓe ko an jeynoɓe dokkuɗami ɓe e kadi ɓe ndeni kongol ma aɓe gandi joni ko dokkuɗami ko fof ummiko e ma gati mi yettiniɓe kala ko kalannoɗami kadi ɓe jaɓi ɓe keptini tigi gummimi koye ma gati ɓe gonɗini ko annelimi ko kamɓe ñagantomi mi ñaganaki aduna o ñagantomi ko ɓe dokkuɗami ɓe gati ko an jeyiɓe kala ko jogimi ko an jeyi kala ko jogiɗa ko min jeyi te mangam feeñi e maɓɓe mi natti wonde aduna he kono kamɓe ɓe goni koye makko min noon paami kotoma ya an baaba ceniɗo reenirɓe baawɗe inde ma nde dokkuɗami nde beele aɓe gona gootum hono no gonirɗen gotum min e mani nde gondunomi e maɓɓe nde mboɗo renirannoɓe bawɗe indema nde dokkuɗami nde mi ayniɓe te hay goto e maɓɓe halkaki so wona ponnoɗo halkade o bele bindi ɗi ina timma joni noon paami kotoma te kaldanmi ɗum e aduna he ko bele aɓe keɓa weltaram weltare timmude nde mi tottiɓe konngol maangol aduna o anyiɓe sabu ɓe jeyaaka e makko hono no mi jeyiraaka e makko ni mi ñaagaakima e a yaltinɓe e aduna heen ñaagimaami ko yah renɓe e bonɗo o ɓe jeyaaka e aduna hee hono no mi jeyiraaka e aduna heeni ko konngol maangol woni goonga nden noon sennirɓe goonga o mi neliriiɓe e nder aduna hee no nelirɗami e nder aduna heeni mi senni hooram ngam maɓɓe mbele kamɓe e koye maɓɓe ne aɓe cenne e nder goonga o wona kamɓe tan ñagantomi mboɗa ñagano kadi jogorɓe gonɗinɗe sababude waajuji maɓɓe ɓe mboɗa ñaago mbele kamɓe fof aɓe gona gotum baaba yo ɓe gon emen hono no gonirɗa e am gonirmi e mani bele aduna o ina gonɗina ko an nelimi mi rokkiɓe mangu ngu dokkuɗamingu bele aɓe gona gotum hono no gonirɗen gotum min emani mi wona e maɓɓe gona e am bele aɓe gona gotum ha timma aduna o andira noon ko an nelimi kadi aɗa horsiniɓe no korsinirɗamini baaba jinmi ko ɓe dokkuɗami ɓe gondoya e am to jogormi wonde to bela aɓe jeeɓa mangu am mangu ngu dokkuɗami ngu sabu a horsini kam ko adi aduna o tagueede baaba pewɗo aduna o andanima kono min mboɗo anduma kadi ɓeɗo ina gandi ko an nelimi mi andiniɓe inde ma nde ma mi andinɓe ɗum kadi bele yidde nde joganiɗami nde ina wona e maɓɓe kadi miina hooram mi wona e maɓɓe